Prezeski, uh, eh, atzo mozkatu direnak da kontseilu ejekutiboan, eh, sartzeko, sartzeko autagaiak, behaz, eh, hor, sei, eh, sei behar ziren izendatu, gure polotik, e, behaz, boska batetik pasatu gira, astapen batean batzuk nahi badin bazuten ere, gure amak e, autagien zerrenda hori lendakariari gohi eta arek autadezan, uh, izan gira arele hauzapez batzuk erraiteko uh, eh, behartzela hauta atze hori boska baten bitartez egin eh, eta hori neustez demokraziaren aldetik beharrezkoa baitzen. Eh? Alde batetik uh, erraiten barin bada nahi ditugula gaur uh, lujaldeko polo horiek uh, azkartu eta indartu uh, seinale txarra izan, entzen ez barin baginen Eh, poloko uh, eh, autagai eh, edo autetxien arteko bozkabaten partetik uh, uh, hori atera. Eta mm. ala eginda beraz atzo. Bai, amak nahiant zinezten, eh, batzorde eragilean, sei lekuentzat, uh, Batitia Laborde, Jean-François Irigoyen, Solange Demark, zu euh, Zuaur, Kotie Zenaro eta Eneko Aldana hautatuak izan dira. Hortan zen ere, Marie-Jose Mialok, adibidez, Arbonako hauzapezak, nahiko zuen aulki bat, euh, eta emazten presentzia ere Euskal Elkargoan defendatuz, euh, ara, zer gertatu da bozka hortan ordean? Zer gertatu den, nik pentsatzen dut, Bonik nik uh, aurkeztu naizelaik uh, errandutan bezala, hemen poloan sentitu da alere uh, eh, aize berri baten beharra, eh, kanbiamendu uh, baten beharra. Uh, bai urunan, bai ziburun, bai bidiatun, senperen ere gauzak aldatu dira, beraz uh, ikusten nola kanbiamendu hori etzen orain gauzatzen al edo gauzatu beharko jo Euskal Irigunean, eta Eh, hori dugu, eh, guk uh, eh, aurkestu atzo, eganez, uh, eh, kambiamendu hori behartzela ere orain Euskal Irigunean sentiarazi. Eh, ez guk galdatzen dugulakoz, baizik eta uh, erritarek galdatzen baitituzte. Eh, zenta erritarek uh, gaituzte autatuz mandatu uh, azkar bat eman, uh, gehiengo azkar batekin, eta orain guk mandatu hori uh, beharrezkoa dugu hori gauzatzea Euskal Irigunean. Beraz, eh, eta hori gauzatzeko, uh, biztan da, uh, beharrezkoa ituritzen zitzaigula, uh, kontseilu uh, batzorde eragile hortan, sartzea. Uh, hmm. Hain zinetik, adostuak zinituzten, seileko horiek? Hain zinetik egin azen? Ez, ez, hain zinetik etzen deus eginik, uh, bakotsak uh, airitu gira gure argumentuekin, Bon, Bistanda, elkartrukaketak izan dira, goen artean, baina erabakirik ez e, da, e, demokrazia nahi balin badugu respetatu, e, ara, denen autagaien, e, denen autetxi guzien e, iritziak bertziren ere kontutan hartu, eta hortako bereziki ginuen galdatu, e, boska hori egin dezan, e, polo hortako komisio hortako e, berroita amekak e, autetxik, hauta eh, dezaten, hauta eh, ditzaten, nor izango ziren eien ordezkariak. Bezatzo bakotxak gure argumentuak e, aurkeztu ditugu denen aintzinean, eta ara, beste batzuek eta besteek argumentu horiek entzun eta boskatu dute. Mhm. Azpimarratzeko ere, uh, ego lapurdi aldeko ere muaren burua izendatu duzuela, eta eh, ziburukoa, eh, eneko aldana, hau zapez gazteena hautatu eh, duzuela, hori berri ona da, eta gainera, bon, ara, eh, abertzale bat ere izanen da ego lapurdiko buru. Bai, hori biziki berri ona da, uh, guk hainbat, uh, hain zinatzen ditugun proiektu horiek gauzatzeko, eh, Uh, ere diot uh, beharrezkoa dela orain uh, lugalen uh, eh, azkartzea. Eh. Euskal Irigune honek ez du, ez du bide honean haintzinatuko. bon, dakizuen bezala, joan den urtean izan zen, hor hainbat ez zaiba da hori buruz, zenta eh, Euskal Irigunea sartua zen piskat zentralizazio funksionamendu batean, eta hainbat... Eh, lugaldeko autetxiak hor kezkatu ziren eta uh, kezka hori uh, eh, entzun garria zen, ne ustez. Eta, bon, geroztik beraz uh, etxegarrailen dakariak kontutan hartu zuen, uh, hori edo kezka hori, eta orain uh, ere errandu bere uh, asmoa dela orain lugalde horiek uh, azkartzea, eta beraz hortara joan behar dugu, eta uste dut hemen, uh, olako lan bat ere maiteko uh, eh, eh, egokiena ginuela, ebe gaztena, eh, gaztea delaiko ino baita hainbat uh, su eta kemen uh, gauzak ere maiteko, eta istandan ikuste dut bai eneko aldana zela hor egokiena lan hori ere maiteko, eta konfiantza hundian orain lan egiten alko dugu uste dut hemen polo untan, polo untako edo lugalde untako proiektuak berriz ere eta erronkak eh, han euskal irigunean eh, entzunarazteko. Hmm. Tendentzia desberdinetako autetxiek eh, beharko ditu kudeatu hasteko. Bada, elgarrekin lan egiteko manerarik? Bai, bai, bai, nik uste dut baietz. Uh, politiko uh, politiko partidotik ateratu, ateratu eta uste dut denek, denek badugula hemen uh, uh, boronda teori, orain, eh, gure, gure lujalde hau begitzere uh, haintzina maiteko, eta bai, zinez nik konfiantza handia dut, eh, elkar lan hortan, eta uste dut elkarlan hori uh, eh, untra dugula ondoko sei urte hauetan bai. Hortan, ah, sei uh, kide batzorde eragilean, eh, orai, uh, etxe etxegarai lehen dakariaren gain izanen da, uh, presidente orde edo, nola ezan, batzorde desberdinetan arduradunak hautatzea, zuek izen batzu proposatuko dituzue, horietan izanen zira, jarren etxegaraien gana joanen zira? Uh, ez, ez dut uste, uh, uste dut guain lehen eukatzan, pilota, pilota txigarrai lendakariaren eskutan dago, uh, orain baditu uh, ulu galde guzietako ordezkarien izenak, orain uste dut berari den uh, ikustea lanik, lenik nola nahi duen taldea uh, osatu, delegazioak eta tematikoak nogeri eman, behaz, uh, ez, itxongo dugu bere proposamena lehen lehenik, eta gero proposamen hori ukanen dugularik, orduan gogoetatuko dugu, ez da nik ere gogoetatuko dut, eta agian izango da elkartrukatze bat, eh, erabaki definitibo hartu haintzin. Untsa da, eh, lugalde guzietan ez da egina, azpagne eta bidasune ere eh, falta dira, baita siberoakoa, e, argazki edo mapa bat ongi mahazten ari da, Horritaratziko dugu ustailaren ogoita amekan osoko bilkurak duela azken eh, erabaki haukanen, eh? hor behiz bostkatuak izanen zirezte banan-banan, eh? Bai, bai, hori da, hori da. Eh, hor, e, behaz, oitamekan, oitamekako kontseilu hortan, be, lehen dakariak du bere proposamena, bere taldearen proposamena, eh, baina egan duzun bezala, biztan da, kontseiluak du, e, iriguneko kontseilu du, Eh, boskatzeko parada. Beaz, ez da errana ere, kontseilu hortan eh, behar da izango direla ere, beste haute batzuk, aurkezten alkoholitazkenak, eh, talde hortan sartzeko, hori hori oino posible da, eh, ara, gure, gure gobernantza pakto hortan hori hori eh, aipatzen da, hori hori pentsatua da, beraz, e, itxoin da, oitamek arteik, gauzak definitiboki e, finkatzeko. Untxa da mil esker, Filipe Aramendi, gurekin egonik horretaratziko dugu, beraz, ego eh, lapurdiko ere moan eh, batzorde iraunkorrean, baina ere batzorde eragilea nautatua izan zirela atzo. Eh, mil esker, eh? se eta sun guzi horiek partekaturi gurekin. Bai, mil esker zuri, bai.